Agur entzuleak, bagira prozesuaren barne, galdezketa handi bat martxan jahia da abertzale mugimenduaren bifundatze, indartze eta eguneratzeko helburuarekin. Enbata hilabetekarian, sede hori xeeki deskribatzen duen artikulu bat irakurri berri dut. Beraz lot gaiten, bete eta zuen ingurukuei pasaratzi hitzekin bukatzen da artikulua. Ados, Beraz, obeditzen dut eta gaurko iritzi tarte untaz baliatzen niz, lan hortan nire ekerpena egiteko. Eta untarik landa, nire ingurukoek ere, SMS-ez edo telefonoz, bagira inkestan parte hartzeko gomitak luzatuko dizkiet. Konbentzitzeko erranen diet. Gutitan gertatzen den iritzia emaiteko aukera bat da bagirak proposatzen duen inkesta hau anonimoa da eta bertzale mugimenduaz, iparaldeaz eta biharko erronketaz ikuspegi bat adierazteko parada da. Noski gai hauetaz sentsiple edo gai hauetaz asolatua izan behar da gutienez. Baina hor duzue zuen goguetak zabaltzeko aukera. Herri bataila guzien einean, inkesta unek interesa eta erabilgarintasuna ukanen du parte hartzaile hainitz baldin badira eunka milaka erantzun baldin badira, pizua eta sinergerri tasuna emanen dio, bai eta indaja ondoko bojoker lotzeko. Inkestari erantzuteak gogueta eta lan pixka bat galdegiten du. Horen bat eskaz auge ikusia da, dublea ere zartzenan litaike. Egia libratu behar badugu zer daba hiru laurden hausnarketa. Baina seroskiago, bagira bezalako prozesu zabal batean, nun jendeak denbora eta lana emaiten duen, gomita bati baikorki erantzutea erreski egiten alden zerbait da. Denek parte ardezagun, denek zerbait bat emanez. Eta sehetasun gehiago nahi badito zue, enbata artikulua irakurtzeko kontseilua emaiten dauzuet. Inkestaren alde guziak aipaituak baitira. Nola eraikia den, nola erantzuten den, noiz zer helburu dituen. Baina ernaz eiztezte, denbora fitet badua eta sailuntan mugatua delakoatz. Beraz, lehen bai lehen, komentatzen dauzuet betetzea eta zuen inguruan eda dezazuen ere bai. Haiek ere betetzeko hastia ukan dezaten, eta berdin beren inguruan segiarazi. Sare bat bezala ipajalde lujalde hau estaltzeko eta mugimenduan ezartzeko. Beraz, motiba zaitezte eta bagira galdezketa handian parte hartu. Joan bagira eus gunerat eta inkesta loturan klikatu. Bagira puntu eus inkesta. Bagira eus inkesta. Bagira eus inkesta.